для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Івана Мележа «Людзі на балоце». Выканаўца артыстка Ліка Пташук. Кончыўшы ў потімку малаціць, Васіль павесіў на шула цэпы і выйшаў з гумна. Не зачыняючы варот, ён некалькі хвілін стаяў нерухома. Жыто было нікчэмнае, малаціць яго адна пакута. І Васіль быў хіба здаволены тым, што адпрацаваў, што сёння больш рабіць не трэба і можна вось так ціха стаяць, не згінаючыся, не махаючы цэпам, выпрастаўшы спіну. Стаяць і чуць на твары халаднаваты падвечар асенні вецер, ад якога пачынаюць браць дрыжыкі пад лапаткамі, слухаць мірныя гукі вячэрняга сяла. Цапы ўжо не цупалі, ляскаталі недзе ў поле калёсы, поблізу мусіць на суседнім двары бэлькалі авечкі. Васіль прыслухаўся, што чуваць чарнушкавага двара. Пачакаў ці не пачуе ганенага голосу, але там было ціха. Здалося, што рыкнула іх карова, і Васіль падумаў, што Ганна мусіць дуіць, І ў яго грудзях, як заўсёды, калі ён думаў цяпер пра Ганну, пацяплела. Стала так хораша і разам з тым узяла нецярплівасць, каб хутчэй зноў пабачыцца. Васіль замкнуў гумно і ўжо сабраўся ісці ў хату, калі яго гукнулі. Васіль спыніўся на прыгумені ішоў дробны кульгавы грыбок ахрэм. Жыто малаціў, сказаў ахрэм. Жыто, адказаў Васіль. Добрае, ад калят на хлеб і аладкі будзе? Адпаморшчыўся Васіль, няма нічога. Зямля туды яе маць, вылыўся грыбок. «Земля, песок один», – отказал Василь. «А у корча братко уродило?» «Каля цагельни», – спытал Василь. «Ага, зерни, брат, як боб, что сноп, то мех». «Диво». Василь ведал, что уся эта говорка и хрыбкова цикаўность только так для прилику и чакал далейшего, гадал, что ж привело до его охрема. И не сябры, грибок, бадайте, не у три разы старые, не суседи – Жыве грыбок наводдаль і не мог збочыць, так сабе з нейкім клопатам мусіць прыйшоў. Але грыбок не спяшаўся. А як дзед дзяніс, як здароў? Здароў, адказаў Васіль. А ўзяў што звулляў? ад пустое. Не кажы, братко, Мёда таго возьмеш у рот лыжку, а чуеш? Толку з яго без хлеба, адказаў Васіль. Мудры стары, завяршыў з пашанай круцячы галавой грыбок пчалутую, лепш як чалавека, якога разумее, і рыбу мудры. Мёду, мабыць, хоча папрасіць. Чаю закрасіць, скажаце яшчэ, што выдумае, пасцярожна сачыў за храмавай гаворкай Васіль, але той звярнуў на іншае, галоўнае мяркуючы па тым, як сур'ёзна загаварыў. Зямлю перадзельваць хочам. Мо чу? спытаў Ахрым. Чу? — отказаў Васіль. «А што па-людску было, а не так, як дасюль? Даўно б пара? А калі тое было, калі будзем сабрацца? Дык от на нядзелю надумалі, я так думаю, што трэба табе прыйсці. Матка ўсё ж сказаць жанчына, ці мой дзед Дзяніс няхай прыйдзе?» «Я прыйду», – цвёрда адказаў Васіль. «Ну, от і добра». Грыбок ужо сабраўся ісці, але спыніўся – А я это пачаў апавяшчаць яшчэ пазаўчора, а цябедак не папачыў. То ты не крыўдуй, я е то так без хітрасці. Дакажаш няма мёду. Няма. Дзед нядаўна глядзеў. А муе трошкі, хварае малое ў мяне, паласавацца б яму, мо паправілася б хутчэй. Няма, адказаў Васіль. Ну, калі няма, то няма вінавато прамовіў грыбок і падаўся на дарогу за гумнамі. Ласы на чужыя каўбасы. Мёду захацеў, падумаў непрыхільна Васіль Гэш, чакай, надаесся вам усім. Васіль тут жа разважыў, што можа трохі і трэба было б занесці, бо што як грыбок пакрыўдзіцца за адмову і каб на яго немуч абдзеліць, наразаючы зямлю, як-ніяк ён у камітэце ж гэтым, «С кім там гаманіў?» – сустрэў дзед Дзяніс, калі Васіль увайшоў на двор. «Ад грыбок». «А чаго ён?» «Сход, кажа, будзе, пра зямлю». «І мёду прасіў для дзіцяці, маўляў, хворая». «Хворая, то трэба ж даць лыжку», – сказаў дзед Дзяніс. «Даць. Надаесся кожнаму. А што на кірмаш павязём? Хлеба купіць». Дзед не стаў пярэчыць. Васіль у доме станавіўся як бы старэйшым пачыну гаспадаром забіраў уладу. Калі Васіль павячэраўшы устал за стола маці клапатліва параіла світу возьми світу на дожбы збіраецца на холад бярэ зваўся дзед дзяніс дажджу не павінно, але світу на дзень Васіль накінуў світу на плечы і выйшаў з хаты. На дварэ было цямней, хмурна і холодна, з блізкага балоту несла гнілой вільгаццю. Ганна прыйшла на запаветную хмясцінку каля плота у акуратным з дамашняга сукна жакеціку. Васіль ужо не раз сам сабе адзначаў, што яна прыбіраецца ідучы на спатканне, і яго гэта поўніла гонарам. Стараецца, каб падабацца яму, стараецца як перад сапраўдным кавалерам. Васіль хацеў прытуліць яе, прыкрыць світую, але Ганна ўперлася рукамі, адкінулася і і доўга стаяла асобна. Вільготны вецер з балота варушыў яе валасы, Яна час ад часу іх папраўляла. Жакетка, відаць, грэла кепска, Ганна мерзла, але не прызнавалася. Яна моцна застыгла, і калі Васілі зноў прытуліў яе пад світу, перастала дрыжаць не адразу. Разам было цёпла і хораша. Васілю было чутно, як трапеча, б'ецца каля яго рукі ганніна сэрца. Горнучы яе Васіль Мараў. Кеп з таго кавалка, што каля цагельні дасталося зямлі, то б надзеў быў Мёду прадаў бы, насенне купіў адборнага. Пабачылі б. Любіш ты хваліцца, адказала Ганна. А чаго ж? Мо не верыш, спытаў Васіль. Да не, можа і веру. Ну калі не хлусіш, то мабыць праўда? Праўда? Васіль дадаў пераканана, за мной не прападзеш. Уга! А ты ж не казаў, што хочаш узяць мяне, сказала Ганна. А чаго казаць? І так відно. А я думала ціні, не напросю гарбатую памяняць сабраўся. Ні слова не кажаш пра это. Васіль заклапочана па-гаспадарску стала прызнаецца і дзеліцца з Ганнаю. О, у хаце холодна, цесно. Сцены пагнілі дашчэнт не хата, а проста дамавіна. Што дамавіна, то дамавіна, адказала Ганна. Хачу зімой трохі лесу купіць, думаў, куплю болей, за мёд думаў, а тут жыто пустое. Мёд трэба мяняць на хлеб, ну, але ў гэты год трошкі, трошкі ў другі год, а трошкі ў трэці. Неце сумна доўга павоўчы забыў сабака. Ганна трывожна стаілася. Як скуголіць ажно страшна, бы на хаўтуры. О ты сказала, адказаў ёй Васіль. Ганна доўга не можа супакоіцца, Васіль туліць яе да сябе нязграбна важкую рукою, гладзіць прухкае плячо і спіну. Стаяць яны моўчкі, Раптам слых яго улавіў непадалёку шаргані крокаў, і ён, не выпускаючы ганны азірнуўся. Да іх ад могілак, трымаючыся плота, набліжалася панурую змроку постаць. За ёй Васіль разгледзеў яшчэ дзве. Яны падышлі і сталі прыглядаючыся. Бач, прыліплі, нядобра сказаў першы. Другі грубы нібы загадваючы кінуў. «Хто такі?» «А табе што?» У тон яму таксама груба адказаў Васіль. «Пагавары, балда!» У гаворцы яго Васіль улавіў ясную пагрозу. «Як зваць цябе?» Ганна ўжо вызвалілася з-пад світы і быстрым позіркам аглядвала незнаёмых. Толькі тут Васіль разабраў, што рэч, якую чалавек трымае пад пахай, якой Васіль не даў раней увагі, вінтовачны абрэз. І вось гэты абрэз пагрозна вырухнуўся. Адчуваючы, як між лапатак адразу пахаладзела, Васіль перавёў позірк на двух другіх, яны таксама былі з абрэзамі. Далей цямнелі яшчэ дзве ці тры постаці. Васіль мяне зваць. Да яго слыху дзіўна, Дайшло, як густа, цягуча шумяць грушы, і ён з трывогай зірнуў на Ганну, А яна, здаецца, спакойна чакала, што будзе далей. Незнаёмы, відаць, заўважыў Васілёў позірк. Гэта твая дзеўка? Мая? Другі раптам абхапіў Ганну за стан, прыліп, брыдка здзекліва захіхікаў, цёплае ядры яе. Ганна гнеўна рванулася, з усяе сілы кулаком таўханула яго ў грудзі, адыдзі, чорт слінявый. «Я?» – той ступіў крок і разлава нахапіў Ганну за руку і крутнуў. «А вось пацягну цябе зараз у поле!» Але тут, не помнячы нічога, як бясстрашны коршак, грозна рынуўся на яго Васіль. «А ну не лезь!» Ён штурхнуў чорта, тузануў за каўнер, той адразу адпусціў Ганну стволом, абрэза сунуў Васілю у жывот. Невядома, чым бы ўсё гэта скончылася, – калі б адзін з іх хэўры не крыкнуў пагрозна кінь. Чорт абвяў, апусціў абрэз, няхвотна адступіўся. Злосна праз зубы працадзіў шчасце тваё, памаліся Богу авечка. Той, хто выручыў, выселя хрыпата запытаўся: Грыбка хрэма, ведаеш? Ну, ведаю, Васіль гарэў перажытым, перажытым палам бойкі, словы выходзілі важка. Хадзім, пакажы, дзе ён. У Ганны вырвалася трывожная, патрабавальная на што? А ў госці. Грозны незнаёмы раптам загадаў: "Лезь да хаты, дзёка, ды глядзі, дзяржы язык за губою. Твая нара". Кіўнуў ён галавой у бок ганненай хаты. "Ну мая. Дык от сядзі не дыш, калі хочаш быць цэлаю. Ясно? І калі яму добра хочаш, хочаш гана адказала спакойна але дзёрзка ну чаго ж зразумела ну дык зматвайся хутчэй а з ім што не пайшла кіўнула на васіляганна жыў будзе не з'ядзем но ну, давай цюль хутчэй ужо злуючы загадаў грозны ганне яна пайшла ціха не хапаючыся на звычайны сваёй сталай хадою. Калі бразнула клямка за ёю хрыпаты скамандаваў аднаму, глядзі ва ўсе бакі. Калі што такое, страляй. І з хаты вачэй не спускай, каб не выходзіў ніхто. Чысто будзе. Хрыпаты вырухнуў абрэзам. Ну, давай, па загуменню. Васіль зразумеў, што гэта яму загад і сумна зашаргаў лапцямі па сцежцы. Не азіраючыся, ён чуў, што хэўра пацягнулася ўслед. Шум іх крокаў, смарканне важкае дыханне хрыпатага, які сунуўся адразу за ім. З-за гарод выбраліся на загуменную дарогу. Гумны стаялі ў цемры пануры і непрыветлівыя, нізка насунуўшы на сябе важкія мокрыя кучомкі стрэх. У васілёвых грудзях нешта сумна тужліва сціснулася. Нагам раптам стала млосна, ён мімаволі стаў. «Ну ты, варушыся!» – падаў ззаду стволом абрэза хрыпаты. Васіль неахвотна паплёўся далей. Адчуваючы халадок на патыліцы, ён мімаволі трывожна пільна лавіў усё, што было там, за яго спінай, за ім дзе ішла хеўра. Ён ужо не здагадваўся, можа сказаць, ведаў, што ішлі заду бандыты з атрада маслака. Чуткі пра іх і ўжо не адзін месяц страшылі людзей па ўсёй воласці, яго поўніла разуменне вялікай неспадзяванай бяды. І нядаўняя смеласць, з якой ён абараняў ганны ўжо выветрылася у пацвярэзай яго галаве прайшла ясная думка што не да на дабро дапытваюцца яны ахрэма што не на дабро яны хочуць яго за нешта з ім палічыцца і можа нават і заб'юць так думаў васіль І вось яму Васілю выдалася няшчасце. Бяда весці за сабой згубу. І ён вядзе. А што ж было рабіць? Няўжо ж самому на згубу аддацца? Хіба ж няпраўда, што свая сарочка бліжэй да цела, хіба ж грыбок, каб яму давялося, не зрабіў бы таго, што Васіль хіба ж бы палез на ражон, на смерть? Але думкі гэтай не давалі спакою. Больш за ўсё таму, што трывожыла Васіля далейшае. Як там не ёсць, а заўтра, калі прыедзе з воласці міліцыя, Васіль будзе ўсё ж вінаватай. Працягнуць на допыт, паспрабуй тады апраўдайся перад імі памагаў гэтым, праводзіў бандзітаў. Зноў цягучы павоўчы завыў сабака. Праўда Ганна казала бы на хаўтуры, як чула ўсё роўна, падумаў Васіль. Хоць бы душа на прыгуменнях, хоць бы цэп дзе-небудзь азваўся, ўсё ж было б не так самотна, не так безнадзейна. Стукнуць бандюкі і людское вока не ўбачыць. Маўклівыя, абыякавай чарнеюць пустыя гумны пад панурамі кучомкамі стрэх. А можа, лепш, што яны пустыя, Не бачаць нічога. Ведаць ніхто не будзе пра Васілёву сцежку. Раптам поблізу заліўся брэхам нечы сабака. Злы няўціхлы вылузнуўся з-пад варот чорным камяком, кінуўся пад ногі. Хрыпаты, мімаволі стаў адмахваючыся, крутнуў абрэзам. Васіль адступіў крок, насцярожна азірнуўся. І ў той жа момант пачуў моцны ўдар па галаве нечым цвёрдым. Улізнуць хочаш, сволач! Сабака ўпарта не адставаў, заліваўся брэхам, абудзіў у многіх іншых сабак, што падмагалі яму на дварах. Ён, відаць, не ў меру асмялеў, бо раптам енкнуў ад удару і захліпнуўся. Дзе? — нецярпліва запытаў хрыпата выселя. Далёка яшчэ. Зараз, не даходзячы да хрыпковага гумна, Васіль спыніўся. Там селішча яго не брэшаш глядзі калі збрахаў я у васіль попрасіўся а цяпер пусціце управіся рэзка адказаў хрыпаты збіраючыся пачакаюць ужо дома пакінуўшы аднаго на варці васіля пры ім хрыпатай ляснуўшы за творам рушыў з іншымі на грыбкова прыгумення першае на стук у акно ў грыбковай хаце прачнулася жонка. Яна хвіліну слухала, не разумела добра, што стукуюць ім у хату, слухала і спала. Ахрэм, а ўстань! Нарэшце паварушыла яна мужа за плячо. Грыбок сапучы неабходна падняўся са смакам у голас пазяхнуў і пачухаўся. У хаце было душна і цёмна, шоргаючы непаслухмянымі босымі нагамі па халаднаватай падлозе, ён паплёўся да нізкага акенца. З прасонку выціўся, аброх вушака вылаяўся, прыціснуўшыся тварам да ашыбы, пільна ўглядваўся ў постаць за акном, але яна цьмяна расплывалася ў змроку. «Хто там?» – спытаў грыбок. «Свой, з воласці!» «Хто такі?» «Па зямельнай справе я!» «О, поземельный, мало вам дня!» — отказал Грибок. Грибок сопел. Думки ворушились неохвотно, а голос за шибой тлумачил. «Беда вышла. Запоздниться довелося. Конь ногу вывихнул. По доктора ездили». «А, неспокойно ж у нас!» — отказал Грибок. «Так я ж свой!» «З волости?» — спытал Грибок. «З волости? Уполноваженный!» Жонка неласкаво попракнула ў лес у эту бяду, ноччу сна няма. Конь кажуць, нагу папсаваў, сказаў грыбок. І ён у поцемку намацаў конаўку, зачерпнуў вады. Нешта вельмі сушыла смага, і ён выпіў аж дзве конаўкі, і ў цішыні было добра чуваць, як булькала ў яго горле вада. Коўць, коўць. Адно з дзяцей з прасонку штосьці часта замармытала, Ён паслухаў, але не разабраў і бразнуўшы клямкую, выйшаў у сенцы. Ледзь толькі грыбок звыкла адсунуў засаўку і шэры ў зрэбным сводні паявіўся ў расчыненых дзвярах, як постаць, якая чакала на ганку, тузанула за каўнер, пікні толькі сволач. Ён пачуў, як у грудзі ўперлася нешта цвёрдае холодная. Нічога не цямячы, разгублены ад снеп спадзяванасці, грыбок выціснуў: «Братко! Што ты? Мы табе не браты, Іуда! Таксама ціха злавесна хрыпаты прашипеў: «Пайшлі! Грыбок скамянел ад страху пакорліва, поцягнуўся ў бок хлява. Пастой тут, пасцеражы! каб з хаты дайшлі да яго слова кагосьці з бандытаў маслакі як маланку успыхнула у важкай быццам налітай вадой галаве гэта маслакі бандзіты думка гэтая звалася ў сэрца смяротным сумам гэта конец давядуць да хлява паставяць і конец як і не было яго ахрэма Ім жа звесці чалавечае жыццё, што плюнуць. Ні аднаго ўжо камітэтчыка паклалі. Чуў жа хрым пра гэта, ведаў, што не прывядзе да дабра камітэт гэты, але не не ўтрымаўся. Чорт яго панёс у гэты камітэт. Але ж ці ж сам ён набіваўся, так думаў Ахрэм. Выбралі, выбралі на яго галаву. Стой загадаў хрыпатай, а хрым стаў: Кайся. Словы заселі ў горле. Кайся, сволач, не хочаш. Браткі выціснуў грыбок, пашкадуйце, нявінны я. Я не сам у камітэт, я не ахвотую сваёю. Чаго ты з ім? Нецярпліва адгукнуўся адзін, які стаяў далей. Развідняе скора. Кокнуць і ўсё. Нявінны я, браткі, браткі! Бандыт падняў абрэз, ляснуў затворам, намацаў пальцам, ці ёсць патрон. Дзе так? Дзе так, калі не мяне пашкадуйце, заенчыў ахрэму. Бандыты былі няўмольныя. Самому трэба было шкадаваць Іуда. За што ж мяне? Нагаварылі, мабыць, не верце, енчыў ахрэм. Невінны кажаш, А перадзел зямлі, хто захацеў? Не я, не я, сход рашыў, сход, апраўдваешся сволач, сход, вопчаства! Во як дам памазгаўней будзе табе вопчаства. Слухай. Перадзела таман маслак адмяняе. Запомні, калі хочаш дзе так бачыць. Ясна табе. Ясно. Але ж сход, сказаў Ахрэм. Калі будзе перамер зямлі, заказвай труну, павысіў голас бандыт. Загадзя лажыся. Браткі, Так хіба ж я адзін, сказаў Ахрэм і другім перадай. Хай таксама, калі жыць неахвота, закажуць. Перадасі, скажу, скажу, паабяцаў Ахрэм. Нае ты раз усё. Ідзі. Грыбок нясмелы яшчэ як бы не верычы, што ўсё гэта скончылася, бачком азіраючыся на хрыпатага, ступіў, некалькі крокаў. Зараз крыкне, верне зноў, чакаў са страхам ахрэм, Але хрыпаты крыкнуў іншае: Да раніцы, што б не рыпаўся. Грыбок узрадава накінуўшы, пайшоў хутчэй. Ён яшчэ раз трывожна азірнуўся, калі бандыт свіснуў, але свіст гэта быў не да ахрэма. Да Хрыпаты, напэўна, клікаў другога, які сцярог хату. І той адразу рушыў на яго свіст. Грыбок асцярожна прытуліўся да плота, даў дарогу і толькі схаваўшыся за дзвярамі ў сенцах, чаргануўшы засаўкою, ён адчуў сябе вальней. Але спакою не было. Сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа, Людзі на балоце. Выканаўца, артыстка Лікапташук.